Ha <laughs> ha! Elhamdülillahi Rabbil Alamin Vassalatu Vassalamu ala Rasulillah Doista svaka zahvala pripada našem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala onome koji nam je omogućio da se večeras ovdje okupimo da se družimo, potpomažemo na putu istini da saznamo nešto novo o našoj vjeri Salavat, mir i selam na Allahu poslanika alaih salatu wa selam njegovu porodcu, časne i sve oni koji slijedi na putu istini do sudnjega dana Braćo moja draga i uvaženi sestre, kao što ste čuli, mi večeras imamo predražni seminar koji se sastoji iz četiri predavanja. Nakon svakog predavanja ćemo imati pauzu od 5 do 10 minuta, čisto malo da čovjek znači se osježi. Napomena, veoma bitna napomena, spomenuo je brat zaista je dosta materijala koji je vezan za ovaj seminar i moj vam je savjet da se maksimalno potrudite što više zapisujete, do te mjere, znači mi nećemo neke stvari moći mnogo ni komentarisati, ali je bitno da vi te stvari zapišete i ako Bog da sutra, preko sutra ili nekada u životu da to lagano uzmete u jednoj, eh, ajde da kažemo, lijepoj atmosferi, da to lagano čitate. Ja kada sam pripremao materijal za ovaj seminar, imao sam jedan veliki problem šta od svega toga ostaviti, a šta izbaciti, jer jednostavno trebalo bi nam mnogo više predavanja da obradimo ovako jednu ozbiljnu temu. Prva stvar, odgovor zašto ovaj seminar. Mi smo do sad u Bosni organizirali na šest ili sedam različitih lokacija ovaj seminar i pokazalo se zaista uspješno i korisno i eto, nažalost, ili na vašu sreću, Sarajevo je imalo sreću da bude zadnji. Zašto ovaj seminar? Prva stvar, mnoštvo bračnih problema koji nastaju kao plod ljudskog faktora. Znači, velik broj ljudi ima dosta problema u braku, a ti problemi nastaju kao ljudski faktor. Vidjet ćete, imaju problemi koji su jednostavno kaderom došli i čovjek tu ne može utjecati. Ali imate probleme koji su nastali kao ljudski faktor gdje mi možemo reagirati, gdje možemo popraviti, gdje mi možemo utjecati da ne dođe do tih problema. Mi koji se bavimo davom, da je profesor, efendije, magistri, doktori i svi ostali, veoma često smo izloženi pitanjima ljudi iz ovog segmenta brak i poročni problemi. Pa je mene to već godinama, znači, hajde da kažemo, bio sam u tom problemu pa sam na kraju odlučio da pokušamo e, dijelimično da ta pitanja riješimo ovakvim seminarom. Isto tako, Ovaj brak je prvenstveno, prvenstveno namijenjen populaciji osoba koje još nisu stupile u brak. Ali pogotovo kada je u pitanju treće i četvrto predavanje, smatram da je korisno da i oženjena braća i udate sese prisuju ovom seminaru, ali znači osoba koja još nije stupila u brak, svakako prije nego što uradi toliku veliku stvar, kreni putem bračnih voda, treba da se edukuje u svakom pogledu, znači o braku, pa i o tom pogledu kako nastaju problemi, kako ih rješavati i tako dalje. Znači, brak je, braću moja draga i ciljne sestre, ozbiljna stvar u životu. Ja sam dosta puta navodio te neke primjere, pa više ne znam šta je ko slušao, šta nije, ali zamislite da morate putovati iz Sarajeva do Zenici. I da u autobusu s kojim ćete vi putovati imaju samo dva slobodna mjesta. Na jednom mjestu vidite čovjek sjedi nako lijep, uglancan, ono nosi cvike što ukazuje da je inteligentan, a ja eto <laughs> nemam cvika. Ono sjedi čovjek lijep, kulturan i nešto čita, i imaš gore jedno mjesto na kraju autobusa, neko čupav, e, bazdi, pijan i ovako i onako. I sad kod koga bi ti sjeo? Pa normalno da bi sjeo kod kulturnog čovjeka koji nešto čita minimalno, on te neće ništim uznemiravati. E zamislite onda koliko je naše životno putovanje, mi ćemo, znači čovjek stupa u brak i možda 20, 30 do 40 godina će provesti u tom bračnom autobusu sa jednom osobom. Tako ako bude mu bazdila i ona njemu i on njoj, Boga mi ima da mu se začepi nos dobro tako da, bolje da se te stvari na vrijeme pokušaju riješiti. Samo da vam otkrim jednu tajnu, ove olovke kad jednom pritisnete, ne treba više pritiskat, jer one jednom pritisne stoji upaljena. Znači, čujem non stop ljudi, onaj, pa nemojte na tome liječiti žica, ali vas nagradim. Dobro, Isto tako, zašto sam ja odlučio da govorimo na ovu temu, jeste malo literaturi koja govori o ovom pitanju. Vi sada kada bi neko došao i kaže, dobro, ja želim da stupim u brak, želim da pročitam neku knjigu, želim da se edukujem, želim da naučim o islamskom braku, gdje mogu? Šta bi mu vi preporučili? Koliko je meni poznato, još na bosanskom jeziku ne postoji literatura koja čovjeka podučava tim propisima i tim smjernicama. Isto tako, Znači, ako brak se započne na ispravnim temeljima, mnogo je lakše rješavati probleme koji dođu u braku nego ako se zasnuje na neispravnim osnovama. Pa nam je veoma bitno da mi pokušamo svoj brak staviti na ispravne osnove, a problema mora biti. Boži poslanik je bio poslanik pa imao problema djelimično u braku, ali su se problemi rješavali. Pa započeti ispravno olakšava nam proces rješavanja problema, nego vidjet ćete probleme koji mogu nastati ako ne započnemo ispravno. Imate sestru i ona je tamo negdje u Photoshopu obradila svoju sliku, iz nje nur, izbija, ti kaj vidiš, rekao bih, urija. Ali kad je dovedeš paša kući, za tri dana sa njom osjediš. Ili brat, tam se na, na maturi usliko, tu je sahat, zlatni zub, e, lančić, narupice. Ovo je moj voljeni, ovo, ovo je ona i snova dođeš sutra sa njim, počneš živit, taj se drogira, taj udimu živi od, od nargile, tamo, vamo. Znači, nismo počeli kako treba. Pa je veoma bitno početi kako treba. Isto tako, ovaj seminar ima za cilj da pokuša kod nas da probudi svijest. Koliko je vrak bitan, a isto tako koliko je bitno odnosno koliko je opasno bezrazložno odgađanje braka. Vjerovatno vi znate, imate mogućnost da to provjerite po internetu, a mi smo tu negdje blizu zapada, gore ljudi sjednu na olovku i izračunaju. Švabo sjedne i kaže, ja da bi se oženio treba mi kirija, treba mi ovo, treba mi ono, to me košta 3000 eura a da odem tri puta mjesečno u javnu kuću 300 eura. Ovom je vamo jeftinije, ne idem u brak i završena stvar. Tako to oni računaju. Pa neko ko gore ode bude tri dana, pokupi od njih te viruse i donese i nama u Bosnu i onda naša omladina ne želi da stupa u brak. Nemam posao, nemam stalno, nemam ovo, nemam vako, nemam nako, nisam odlučio, strahne, gore dole i onda ljudi odgađaju stupanje u brak što nerijetko može biti e, opasno i može nositi sa teške posljedice. Isto tako, e, pogotovo u jednom segmentu, ovaj, e, ajde da kažemo, seminar je posvećen dijelimično osobama koji veoma lako gledaju na brak. Naročito naša starija braća, kad im se upali imam, pa kad hoće da prakticiraju poligamiju. Znači, to je, znači, samo evo ovako, ko da gleda kroz lijev, ako nikako da okrini lijev, Samo je bitno sunnet, sunnet, poligamija, poligamija, ok. Pa ah, i zar ne vidiš, prva žena nisi joj dao prava, djeca ne na ovu, žena te proklinje, djeca te proklinju, babo te proklinje, mama te proklinje, punac te proklinje, punca te proklinje. Ja se zovem onaj što ima dvije žene. Znači, e, olako stupanje u brak bez razmišljanja o posljedicama. Ok, bravo, hoće neko da praktikuje e, poligamiju ekstra, ali da vidimo koliko si ti već uspješan u prvom braku. Pa zašto onda povećaješ Allahove dokaze protiv sebe? Pa znači, želimo kroz ovaj seminar da probudimo kod nas svijest da je brak nešto teško, da znači imaju privilegije, vidjet ćete ko stupi u brak ima mnogo privilegija, ali je brak kao ptica sa dva krila. Imate mnogo privilegija, ali imate odgovornost. Imate ljudi, on bi samo da privilegije koristi, a odgovornost ništa. Pa je to neispravno. Pa ovim seminarom želimo, ako Bog da, da pokušamo liječiti ove stvari. Isto tako, velik groj naših vraće i sestara ne poznaje pravni propis stupanja u brak. Vi imate mišljenje kod ulemije da određenim osobama je farz stupiti u brak. Kažu islamski učenjaci. Insan ako je materijalno stituiran i boji se strasti, ne daj Bože, boji se za sebe da će počiniti neki grijeh koji je vezan za intimu, a, a stituiran ima materijalno, kažu njemu je vađi da stupi u brak. Vi koliko imate danas takvih naših mladinaca? završio školu, završio fakultet, ima posao, ali kaže nisam zastalno primljen. Paša, koda, znači zastalno kad te primi, to je od Allaha rizik do sudnjeg dana dolazi. I onda odgađa braka, upitaš ga, ah i kako podnosiš ovo stanje na ulici? A, pa, jednostavno, znači teško. Pa takvoj osobi nije daleko da mu je vađi da stupi u brak, isto tako i sestrama. Pa znači, ovaj seminar želimo kroz putem njega, ako Bog da, da shvatimo propise vezane za brak i na kraju više puta mi se dešavalo da se sretnimo sa osobama koji su odrasle u braku gdje nije bilo harmonije. Djevojka odraste u kući gdje otac i majka se neprestano svađaju, tuku, udaraju i tako dalje. I onda oni, ta djeca dobiju averziju od braka, kaže ja ne želim da stupim u brak nikako. Ja sam dosta puta imao slučajeve kada me neka osoba nazove, da li sestra ili brat, kroz razgovor kaže za mene brak ne postoji. Da li, a razlog je zato što njihovi roditelji su njima tako prezentirali brak. Pa mi putem ovih seminara želimo da kod te naše dječice i omladnim razbijemo te averzije, jer je to neispravno. To što njegov njegova majka i njegov otac nisu uspjeli u braku nikako nije uvjet da oni ne stupe u brak, čak šta više, znači takvi brakovi veoma često budu možda najuspješniji zato što su oni vidjeli šta ne treba, pa onda samo se trudi da uradi ono što treba. Dobro, to su bili razlozi. gdje mi piše koliko je sati, to su bili razlozi, morali smo malo uzeti, jer jednostavno sjediti ovdje četiri sata nije lako ako čovjek ne shvati bitnost ove tematike. Prelazimo na temu, mi ćemo pokušati ovaj seminar neprestano držati u nekom hronološkom redu, znači da idemo da govorimo od samog početka bitnost braka, koristi braka, upoznavanje supružnika, prosidba, prva brašna noć, svadba, e, problemi u braku, rješavanje problema. Znači da pokušamo neprestano držati neki, hajde da kažemo, kurs kretanja koji je lako zapamtiti. Prva stvar, razlozi stupanja u brak. Šta bi to trebalo da budu razlozi zbog čega neko želi da stupi u brak? Prije toga moramo uvijek u braku, pazite, brak je velika stvar u životu, da preciziramo zašto stupamo u brak. Ovo u sebi zapišite velikim slovima. Danas što god vam kažem, zapišite velikim slovima i podvucite, to morate zapisati. Zašto ja stupam u brak? Evo zašto je to bitno. Imamo sestru, praktikuje vjeru. Ona želi da se uda, ali nastaviti školu želi. Možda je treća godina fakulteta, želi da se zaposli. Imamo muškarca koji praktikuje vjeru, on želi da se oženi, on hoće vidi takav brak, želi ženu koja će biti kod kuće i da mu rodi jedno, dvoje ili troje djeci i da mu odgaja djecu. Njih dvoje to na početku nisu jedno drugom kazali. Preko Facebooka su se vidjeli, ona uradila sliku u Photoshopu, on uradio, ovo je moj princ, ovo je moja princeza, idemo. Sutra on kaže, ja hoću na fakultet, on kaže, halo, ja hoću da si kod kući. Odmah problem. Nisu definisali zašto stupaju u brak. Pa je veoma bitno da, stu, da znate zašto stupate u brak i da to supružniku kažete. Da žena kaže, dragi moj brate, budući mužu, ja želim muža koji će mi dozvoliti da radim sutra. Ako muž pristane, ok. Ako ne pristane, opet, ali je bitno da on to zna. I obrnuto. Da muž kaže ženi, ženo, ja sam stituiran, ovako, nam, ja želim ženu koja će biti kod kući, da pazi mi djecu, ne treba ništa da radi. Drugi primjer, opet imate tamo e, nekog brata koji se začešlju lijepo u Photoshopu, obradio sliku, njega sestra pogleda gotovo. E, dolazi sutra, ona nosi mahramu, ona klanja, ona posti, ona ne sluša muziku, a on je se njoj samo svidio na Facebooku preko slike. Njihovi ciljevi od braka nisu isti. Ona želi nekoga s kime će prakticirati sunnet, ko će podržati uvjeri, ko će štiti njen hijab, a on njemu puše na sto, onaj kilometara na sat kroz uši. Njega ne interesuje vjera, ne interesuje ga ništa i ona sutra njemu kaže, halo, muzika haram, alkohol haram, e, droga, ovo. I evo vam problema u braku. Zašto? Zato što su stupili u brak pod emocijama. Zaljubila se ona u njega, ona ne vidi crveno svjetlo na semaforu, u nje uvijek zeleno, prolazi. Zato što njega ne stop vidi na semaforu. I savršena stvar. E onda kad on dođe, e, šiše se navuku previše, kad pokući počne kružit, kad njoj dvije, tri pljeske zvizne, o, belaj. Sad ona tek vidi tragove Photoshopa na svom životu. Pa je veoma bitno, smiješno, ja ću vas svako ponekad malo nasmijat, ali znajte da su to bitne stvari, da kažete budućem supružniku i muž i žena zašto stupate u brak. To je prva stvar. Druga stvar, ispravni razlozi stupanja u brak. Prva stvar jeste vjerska, znači vjerska prizma. Stupam u brak zato što želim da upraktikujem sunnet Božijeg poslanika, ali seljatu seram i želim da živim po svim ajetima u kojima se postiču omladinci i omladinke na brak. Druga stvar, to je znači po meni najbitniji razlog, a imate i druge razloge. Drugi razlog jeste društveni razlog jednostavno čovjek dođe u taj neki period kada ga društvo smatra neozbiljnima ako je neoženjen. Hajde, dobro, kaže čovjek, predstavlja se nekom, 22 godine si oženjen, nisam. Hajde. 27 godina jesi oženjen, pa tragam, tragam, ok. 35 godina predstavlja se on nekom i tamo, ja sam direktor firme, ok, dobro, mašala, pametan, uglanj sam, fino, ali kaj još nisam oženjen. Već je to djelimično njemu Minus. 35 godina, mrga, halo, kada ćeš se ženiti? Šta čekaš? Isto će ti rok upotrebi. E, znači, društveni razlog na, na, na oženjene i udate osobe se dijelimično ozbiljnije gleda u tom nekom periodu. Pazite, uvijek mogu biti neki izuzeci. Čovjek jednostavno u 35. godini se nije oženio, ali ima određene izuzetke. Mi ne govorimo o izuzetcima, govorimo o pravilima. Isto tako, neko stupa u brak, zato što iz materinskih razloga, odnosno žena hoće jednostavno, žene imaju osjećaj, muškarci imaju osjećaj, hoće da bude otac, hoće da bude majka, hoće da jednostavno vidi svoje, znači, potomstvo. Znači, možda insan iz nekih drugih razloga ne bi stupio u brak, ali jednostavno ima taj osjećaj dođe sestra negdje u društvo, svaka sestra nosi po jedno, jedno vodi, jedno za njom, jedno na leđima, jedno dofača rukama, jedno svezala za direkt da ne pobjegni. Je daje meni dijete. Ona će poslije, ona će nikad kucan se udala, ali sad u početku daje i meni dijete. I brat, svi u džamiju idu, vodu, vode sina u džamiju, on jedini sam ide. Daje i meni da i ja budem bab, da neko ne babo, da ga neko zovni. I to je ispravno. Nima smetnje da čovjek iz tog razloga mučite puno te olovke, Allahu dragi, da one znaju plaka što bi one plakale, ja rab, šta im radite. Pa je to ispravan razlog da insan stupi u brak tog, znači želje da ima potomstvo. Isto od ispravnih razloga jeste mi ćemo danas, znači kad budemo god govorili o tim nekim pitanjima intime, koristiti termin intima. Iako imaju malo precizniji, hajde da kažemo termini, ali jednostavno možda nije vrijeme i prostor da se ti termini tako spominju. Pa neko stupa u razlog iz njegove potrebe za intimum. Muškarac ima potrebu za ženom, žena ima potrebu za muškarcem i stupaju u brak iz tog razloga. I tu je itekako validan razlog Vidjet ćete, poslije ćemo govoriti da Allah poslani čak spomenuo da čovjek za svaki intimni kontakt sa suprugom ima nagradu. Pa znači to je s jedne strane, s druge strane čovjek se čuva harama, da li pogleda, da li požude i tako dalje. Pa je i to ispravan razlog. Isto tako imamo psihološki neki razlozi stupanja u brak, primjera radi potreba za ljubavlju. Imate ljudi, on je citav život bio kao ono crno pače. Jednostavno uvijek od porodici, od škole, od fakulteta nikoga nije, znači, hajde da kažem, doživljavao ozbiljno. Pa je njemu potrebna ljubav. I takav to treba kazati toj svojoj ženi. Zašto? Da ona to zna. Njemu je sutra najbitnije njom, njegova žena kad doći njega da on kad se ražljuti kolav, samo rekli volim te. On odmah gotovo pada, nema šokirao se. Jer njemu nedostaje pažnji, nedostaje mu ljubav. Njemu su čitav život čvogere udarali, nikad, jer čitav život kod crno pače. Ne znaš ti, bježi ti, sponi se ti, ti si smotan. Njemu treba pažnja. I on to treba da kaže sestri, sestro, ako to ne znaš, piši od mene. Meni treba neko ko će me jednostavno volit, mazit, pazit i završena stvar. Isto tako, ista je stvar sa uvažavanjem. Imate ljudi jednostavno želi da ga neko uvažava. Imate ljudi stupaju u brak bježeći od samoći. Pogotovo znači nekad ljudi koji su naučili da budu u braku, starije osobe, nauči da bude u braku i preseli mu žena ili obrnuto. Tim ljudima jednostavno u kući je dosadno, ubi ga samoća. Pa znači neko se ženi iz razloga jednostavno, ajde da kažemo da nije sam u kući i to je isto validan razlog. Imamo posebne razloge, a to su neko se ženi zbog imetka. Neko se ženi zbog ugleda, neko se ženi zbog ljepote, ove stvari, o njima ću malo poslije govoriti, pasite, mnogo je materijala i nemoj da vam smeta kad reknem to će nam poslije doći, ponovit ćemo i tako dalje. Ispravno je mišljenje da ove stvari ne smiju biti glavni razlog zašto insan stupa u brak. Da čovjek kaže, ova osoba mi se sviđa zbog vjeri, zbog čednosti, zbog morala, ali ugledna, bogata, ok. Nažalost moramo to prihvatiti da ili ne, pogotovo kod se stara, Znači danas kad dođe brat i on kad dođe sa džipom, makar vi u renta karda i prosi, završena stvar. Ona samo vidi džipa, ona kroz njega vidi rengin. Tada bilo kako da s ima, on može, ona da mu kaže kako boli. Ona vidi džipa samo. Ima kuću, ima namoru, vilu, ima ovu, ima posao, to je to. Ne smije to biti glavni faktor. Ok, svakako da bude brat musliman bogat, to je svakako dobro, ali mora, mora, mora na prvom redu da vidimo kakva je njegova vjera. Taj insan ako ne klanja Allahu Đelešanu ne pada na seždu. Taj insan ako radi harame. Kako sa njim sutra zbog tog džipa biti sretan? Allaha mi svevišnji. Nažalost, ja znam kako je. Šetan u datom momentu, samo joj džip, samo daj mene sa njim da sam u džipu. Nek bude kako hoće. A to, Boga mi, može biti e, veliki problem u braku. Dobro, nakon toga, nakon što smo spomenuli ovi validne razloge stupanja u brak, prelazimo govoriti o koristima braka. Ovo prvo predavanje je uvodno i ono je malo, po mom nekom skromnom mišljenju, najdosadnije, ali strpite se. Koristi braka, prva stvar u tome je pokornost Allahu Đelešanu njegovom poslaniku. Allahu poslanik kaže o skupinu mladića koji ima mogućnost da se ženi, neka se ženi. U naredbenoj, felijete zeveć, u naredbenoj formi neka se oženi. U drugom hadisu kada su na četvorca Saba došli Božim poslaniku pa kada su čuli za njegov ibadet, jedan je rekao neću nikako spavati, klanjat ću cijelu noć, tako jedan od njih je rekao neću se ženiti. Da bi mogao i badetiti, pazite, pozitivan, ajde da kažem pozitivno razmišljanje. Neću da se ženim jer jednostavno sa ženitbom mi dolaze obaveze. Želim da i badetim. Pa kada je Boži poslanik to čuo kaže ne, to je neispravno. brak je min sunneti. Kaže to je sunnet, ko ostavi moj sunnet meni ne pripada. Pa znači ostavljanje braka je, hajde da kažemo, čovjek treba da ima debel veliki neki razlog pa da ne stupi u brak. Nakon toga koristi braka, znači prva stvar jeste pokornost Allahu poslaniku. Broj dva jeste postizanje duhovnog smiraja. Zapamte danas i ovo napišite velikim slovima. Nema boljeg načina za postizanje duhovnog smiraja od braka. Ali brak koji je iznasnovan na sunetu Božijeg poslanika i u kojem se živi po Kur'anu, to je brak koji je najbolji način postizanja duhovnog smiraja. Vi pogledajte gore danas Evropu. U njih je život tako mi Allaha zatvor, ali nemaju porodici. Allah Đelšanu kaže وَمِنْ آيَاتِهِنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ وَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ Od Allahovih ajeta, ja sam o tome nekada govorio, to je zaista ajet Čovjek živi u Sarajevu, a njegova supruga živi u Krajini i oni stupe u brak, logično je da su oni jedno drugom stranci. Ali, ajde da kažemo, nakon određenog vremena, mjesec, dva, tri, vidite koliko se voli, koliko se pazi, koliko su duhovno smireni, da je to nemoguće upisati, To je Allahov ajet na zemlji. Pa kaže Allah Đelešanu, od njegovih ajeta jeste i to što vam je stvorio drugu vašu, od vaše vrsti li teskunu ileha da biste se uz nju smirili. Vođa'ale oni on je taj koji je dao među vas ljubav i milost. Pa je brak smiraj i ljubav i milost. I to je Allahov ajet. Pa je to jedna od najvećih koristi danas u ovom životu. Problemi, ulica, iskušenja. Ti imaš kuću, ti imaš brak, imaš suprugu i supruga ima muža gdje će se oni zajedno potpomagati na putu istini. Isto tako, od koristi braka i rekli smo da čovjek jedini način danas kako može zasititi svoje intimne potrebe jeste brak. Tako da, to je sigurno velika korist. Od koristi braka jeste da je u tome opstanak ljudske vrsti. Možda reći, pa kakva je to u smislu, zar to treba spominjati? Evo, iđite na zapad. Tako mi Allaha veoma rijetko i teško vidjeti malo dijete. Ja sam govorio, nekad, nekad smo se smijali, uđeš u avion, u avionu svaka državna kompanija gleda da stjordese budu mlade žene, privlačne, ovako onako, dođeš u švedsku ili dansku kompaniju, dođe ti njene od 60 godina livati čaj, ovako ju se prosipa, ne može paša, ona se ali ne mogu naći mlade žene, nema izumiru. Ali zato imaju pudlica, vodaju i pudlica, četiri pudlice ga ovako rastegnu, jednu za nogu jednu za ruku, ima pudlica, i to je to. Pa znači, brak je jedini način kako ljudska vrsta može opstati. Isto tako, brak je jedini način kako čovjek može imati potomstvo. Isto tako, putem braka, o tome ćemo malo poslije spomenuti, insan može zaraditi mnogo nagrada. Spomenut ćemo te načine nagrada. Putem braka mi učestvujemo u izgradnji braka, u izgradnji društva. Vi pogledajte sad, na ulici vidite mnogo nekih loših stvari. Mi ne možemo na to reagirati, ali možemo izgraditi svoju porodicu. Pa zamisli da mi svi ovdje večeras sutra postanu naše porodice moralne porodice, naša djeca moralna. Koliko ćemo mi djelovati na naše društvo pozitivno? Pa znači da bi se uključili u reforme našeg društva u pozitivnom pravcu moramo početi od porodice. Pa je to jedna od najvećih koristi, znači da čovjek počne od te najbitnije čelije društva, a to je porodica. Pa kada se porodica zasnuje, pa kada imamo stotinu i 50 i 200 ili 300 porodica, onda se to osjeti u jednom gradu sigurno. Isto tako, znači rekli smo da postoje mnoge nagrade koji čovjek može postići samo ako je u braku. Kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, mi da nismo znali ovaj hadis, ali ga lijepo napomenuti, vjerujem da niko od nas ne bi dao odgovor koji je dao poslanik. Kaže Allah poslanik, dinar ili meta kojeg utrošiš na Allahom putu u džihadu, ja rab, ima li veće dijelo od džihada? Dinar kojeg udjeliš siromahu, dinar kojeg udjeliš da bi oslobodio nekog iz robstva, i dinar koji udjeliš svojoj porodici. Garantujem da mi ne znamo ovaj hadis, svi bi mi rekli najmanje vrijedan je ovaj koji dadeš svojoj ženi i djeci. Pa treba nekog usloboditi iz robstva, treba dati bijedi, treba dati na Allahovom putu. Kaže Allah poslanik, ali najvrijedniji dinar od ova četiri dinara je onaj koji dadeš svojoj porodici. Pogledajte kako, je razmišljao Allah poslanik, se salatu wasalam. Pa znači, prilika je čovjek svaki dinar, svaku marku koji radne svoje porodici, to je njemu sadaka. Isto tako, u braku čovjek ima priliku da se sa svojom suprugom potpomaže i na dobru, pa zajedno posti, zajedno idu na hađ, zajedno idu na nama, zajedno udjeljuju sadaku, zajedno ustaju na noći nama, zajedno odgajaju djecu i tako dalje. Sve su te stvari djelimično ne može i prakticirati osim znači sa svojom suprugom. Nagrada za odgojeno dijete Boži poslanik, ukoliko hadisa je spomenuo insan koji ima dvoje ženske djece, pa ih odgoji, pazite, ovo je bitno, pa ih odgoji, bit će mu zaštita od džahennemske vatri. To ne možeš postati sad kažeš, pa do se ne bi ženio, ali daj meni nekako dvije čerkice da ja njih odgojim, može kakav inkubator? Ne može inkubator. Moraš paša da budeš u braku. Pa znači to je jedini način da postignemo potomstvo i onda da to putem tog potomstva da zaradimo obećane nagrade. Isto tako strpljenje da ne daj Bože insan doživi da mu jedno od djece preseli. Allah poslanik je obećao velike nagrade insanu koji znači ima slučaj da mu preseli dijete, znači obećane su velike nagrade do te mjere da je Boži poslanik kazao nekim ashabima, zar ne bi volio da tvoje dijete bude sutra na vratima dženneta i da te ono uvede u džennet. Isto tako pokornost ženi mužu, odnosno s druge strane ispunjavanje ženinih prava nosi sa sobom veliku, veliku korist. Za pred kraj, da vidimo koliko nam je sat, moramo se maksimalno, ja želim da budemo precizni 45 minuta da nam traje e, predavanje. Za kraj, Islam poziva olakšavanju stupanja u brak vi sad kad odete, hvala Bog, kod nas i nije veliki problem stupiti u brak. U arapskom svijetu oni su sami sebi napravili veliki problem. Kod njih hoćeš da se oženiš, treba ženi mehr 50.000 maraka, treba svadba 50.000 maraka, treba auto, treba stan, treba njoj kupiti nakita, treba ovo, treba ono. Znači bez 300 ili 400.000 maraka čovjek ne može stupiti u brak. Imate ljudi od 18. godine do 45. on jadnik špara, špara, špara i onda umri na pol puta i nije se jadnik Kod nas dođeš, sestro, na Facebooku i vidiš hoćeš li hoću, idemo sutra, deset maraka i to je to. Pa znači, e, Islam je preporučio da se ne uzima od strane žene velik mehr. Sve s ciljem da, da se olakša, e, hajde da kažemo, stupanje brak. Vidjet ćete kad budemo govorili u drugom predavanju o svadbi. Znači nije uvijek da svadba mora biti da budu e, pečene ovce, ovo ili ono. Znači svadba može da bude sa nečim veoma jednostavnim. Vi znate da je zekijat temelj islama. Kažu islamski učenjaci današnjice kada su im postavljena pitanja da li je dozvoljeno dati iz zekijata u mladincu koji se boji strasti da se on od tog zekijata oženi pa šeh Husejmi, šeh Bin Baz i ostali veliki učenjaci dopustili su da se insanu iz zekijata dadne kako bi se zaštitila i sačuvala njegova čast i njegova moralnost. Pa pogledajte kako je islam znači olakšao stupanje u brak do te mjere da je dopušteno mladiću i djevojci dati osnovne stvari. Znači danas kada bi to mogli, znači ne čovjek kaže ja želim da organizujem svadbu 20.000 maraka, želim trosoban stan. Ne, da mu znači zakupimo možda jednosoban stan za godinu dana, da mu damo novca iz zekijata za hranu za godinu dana, da mu damo novca za osnovne, stvari, za organiziranje svadbi, sve to ima pravo da uzme iz zekijata. Ovo samo navodim iz razloga da shvatite koliko Islam želi da olakša ljudima stupanje u brak. Za kraj, sedam ili osam napomena koji su nevezane ni za što, onako to su neke, što kažu Arapi, havatir, neke, ajde kažemo jednostavno, stvari, želim da ih zapišete svaku. Prva stvar, brak je odgovornost. Vidjeli smo kako čovjek putem braka može zaraditi mnogo sevapa na razno razne načine, ali mora da znate da je brak odgovornost. Allah poslanik nam jasno kaže kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an Svi ste vi pastiri i svi ćete biti pitani u svome podaništu. Pa će insan biti pitan za stanje i hal svoje supruge i svoje djeci u kući. Pa je brak velika odgovornost. Obostrano, i za muža i za ženu. Druga stvar, kao napomena, brak traži žrtvu. Nemoj da pomislite idem u brak ono bez ikakve obaveza, ne paš, vjerujte, ne smijem vam kazati, tu mene danas ovdje je Hanuma sa mnom, a ja vam pričam svoje neke dogodoštine. Ja splaniram ovdje, kaže žena, halo, idemo kupit podmiru. Pa ženo, mora li do i kako? Mrga, vozi danas. Šuti, vozi čoveče. Treba djetetu na roteljski ženo, moraš ti na roteljski Hoćeš djeci, evo, sad ideš na roteljski Bravo. djete ima termin kod očnog. Hajmo. Ma ženo, ajmo paša. Zubi, oči, sve preko tvojih leđa ide. Prija sam zviznu. Mujo, a kika. Mujo leti. Sad, mujo, a kika ti. Ženo mogli na kiku. Tako ti je. Znači, zahtjeva žrtvu. Prija živiš sa 150 maraka, sad ti treba 850. Žena, djeca, šminke, ostalo, brašno. Nima šta ti ne treba. Žrtva. Pa znači insan treba da bude svjestan, dobro imamo privilegije i sevape i sunnete i čevape, nema šta nemaš, ali Boga imaš i odgovornost. Pa da znate, brak iziskuje žrtvu. Žena kaže, hajmo u šetnju. Je, žena, Allah te uputio. Kakva šetnja danas? Jala, jala, opremaj se u šetnju. Ženo, boli me leđa. Hajmo šetat. Poželila sam prušt malo noge. Hajmo šetat i završena stvar. Tebi nije do šetnji, ali moraš. Pa je to žrtva. Moraš biti spreman da napraviš određene ustupke. Isto to i ovo su mali ustupci. Vi ćete kako ima veliki ustupaka. Poslije šeće pa bi šetio čitav život za one velike ustupke. Poslije kad budemo govorili u četvrtom predavanju, kada je u pitanju brak, rješavanje problema bračnih, moramo biti spremni na kompromis. Pa ti muško, pa ti hodaš po Sarajevu ko paun, a sutra moraš ženi reći halali, izvini, pogriješio sam. <gasps> Čoveče, udaviš, ne možeš progutat nikako. Gdje ću joj reći izvini, halali. A ti ko paun, nabilo, sad je još atraktivno braća bildaju. Nabildo se hodaš, a žena mala, mrsila ženo halali. Aj, teško, ja, rab. Tako, tako. Pa znači brak hoće kompromis. Brak hoće kompromis. Broj četiri. Brak je ibadet. Velik broj ljudi ne zna da je brak ibadet. Jer smo rekli, zašto stupamo u brak? Zbog vjere, zbog adisa, zbog ajeta. Pa kada stupate u brak imajte taj nijet. Da vam taj nije traje ako Bog da odstupanja u brak do vaše smrti. Da je to ibadet. Pokoravam se Allahu, pokoravam se poslaniku, odgajam djecu i tako dalje. Pa je brak jedan od najdužih ibadeta koji traje u čovjekovom životu. Pa nemojte zaboraviti na taj nijet da kada sutra tjednete da se ženite, ne za, ma idem da se oženim, dosadilo mi ovo ono, ne. Ja želim da zbog toga budem nagrađen, želim nagradu kod Allaha da sam u ibadetu. Isto tako, za one koji e, imaju poteškoća da donesu odluku kada je u pitanju stupanje u brak, Kaže Allahu poslanik alaihi salatu vesselam odnosno naslovi stavite osoba koja stupa u brak radi Allaha Allah Đelešanu će ga pomoći na tom putu. Allah direktno. I to oni koji su, e, ajde da kažemo, pokušali, vidjeli, znaju da je to tako. Kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam u vjerodostojnom hadisu tri vrste osoba imaju pravo kod Allaha da ih Allah pomogni. Pa je prva muđahid na Allahom putu. Čovjek kada kreni u džihad na Allahom putu ima pravo kod Allaha da ga Allah pomogni. Broj dva, el mukater. Da sad ne dužimo, to je insan koji je bio rob i on odluči da se on svojim novcem iskupi. Pa on ide, zarađuje, taj insan, kaže Allah poslanik, ako insan donese tu odluku da želi da se svojim imetkom iskupi, Allah će ga pomoći. I treći, kaže Allah poslanik, وَنَاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافِ Insan koji stupi u brak, želijeći da postane moralan i čedan, da se sačuva. Allah će ga pomoći na tom putu, na putu braka. I oni koji su stupili u brak znaju. Čovjek kada se oženi, možemo reći, u odnosu na prije braka otvaraju mu se desetora, desetera vrata veća, znači kada je u pitanju dolazak na faki. Broj šest od ovih osam napomena veoma bitno. Allah vas nagradio. Oni svi koji nisu stupili u brak, to zapišu i podvuku sa tri crte. Koliko prije braka budeš daleko od harama, toliko ćeš uživati sa supružnikom u braku u halalu. Ovo zapišite i štampanim velikim slovima. Koliko prije braka budete daleko od harama, toliko ćete u braku uživati sa svojim supružnikom na halal način. Sad ću vam to pojasniti, sad dok zapišite. Imate osoba, želi da sve harame proba. Vi znate na što se to odnosi. Muškarac želi da ima deset djevojaka, dvadeset, svaku noć drugu djevojku. Neće taj insan imati slast u braku bez obzira, znači, Zašto? Zato što njemu više ništa nije interesantno. Imate djevojku, nikad nije imala momka. Imate momka koji nikad život nije imao djevojku. Njih dvoje kad se uzmu, ona je njemu najinteresantnija. On je njoj najinteresantniji. Ali čovjek koji imao do sad u životu 20, 30 djevojaka, djevojka imala 30 momaka, on je tu negdje samo u prolazu, halo, 31. čvoka, dolazi 32. i završena stvar. Pa ako želite da uživate u braku, čuvajte se harama vezani za ovo, za Svakako čuvajte se svaki harama. Ali pazite, nemojte se zaprljati tim grijesima i onda dođeš u brak, ništa ti nije interesantno. Volio bi da mogu da vam navodim neke malo preciznije primjere, ali evo onako pokušat ću malo da nikog ne uvrijedim. Kad imate momka koji već imao neke kontakte razno razni sa 30 žena. Kakvu god onda oženi, ona njemu nije interesantna. Jer on, pa nije mi ko ona prva, nije mi ko druga, nije mi ko četvrta, nije mi ko peta. Dok on kada, kada mu je to prva djevojka, on ne zna za bolju. Bez oka ona kada jes fina, maša od te bar rahman. Znači, čuvajte se harama. Sedam. Nije tačno da se treba bojati intimi velik broj se ljudi danas više ne boje, ovo je trebalo govoriti prije 40 godina, ali imate i danas ljudi, mene nazovu nekad braća ta koja želi da stupe u brak, on se trese ko da mora ići napadat na, na, onaj, na zemuncu neku. Kada bi insan odrastao, nije koro krusu, ali nešto slično njemu, neđe tamo na nekom dalekom otoku, nikad vidio žensko nije, nikad. I odrastao momak. Djevojka odrasla tamo negdje nekom otoku nikad nije muškarca vidjela. Da oni stupe u brak za dva, tri dana, četiri, nauče sve što treba da znaju o braku. Tako da znači nema potrebe da se insan boji, ljudi strahuju, čovjek guta apaurine prije svadbe, i čovječe, halo bolan sve to Allah Đelešanu, hajde da kažemo, usadio u insana da insan znači, hajde da kažemo, snače se sa tim stvarima. I za kraj, veoma bitna stvar za one koji nisu još stupili u brak i napišite velikim slovima, najteža godina u braku je prva godina. Najteža godina u braku je prva godina. Ja ovo zaboravio staviti, stavit ću drugi predavanje. Najteža godina u braku je prva godina. Šta to znači? Logično je. Gotovo sve, završajmo. Znači, braću moja draga, zašto ovo govorimo? U prvoj godini nikako nemojte razmišljati, neko stupi u brak i nešto malo škripi. Mora škripat. Zamislite, muž i žena su kao dva zupčanika. Dok se ti zupčanici lagano uklopi jedan u drugi, treba vremena. On odrastu u porodici, neću da navodim primjere, jednostavno ne mogu biti dvije poroce iste. On odrasta u jednoj poroci, ona odrasla u drugoj poroci. On odrasta u jednom gradu, ona odrasla u drugom gradu. Treba sve to sada pomiriti. Opet, žena će mi razbiti poslije predavanja, ali šta ću, nek me razbije. Ja kakvi sam imao smiješnih stvari u početku braka, to sad kad vidim, to kad vidim zašto sam imao probleme, to sad kad mi se desi ja sa ženom nabacim pet, lajkujem, idemo dalje. A u prvoj godini braka ja cijelu noć se privrćem, hoću li razve ženu, neću razve ženu, ja rab šta ću. Sad to se desi, vodim je na časti častim je, kupim joj šta želi i idemo kući. Znači u prvoj godini dok se malo insan privikne na ženu, žena na insana, prirode njihove, da ona skonta šta on voli, da ona skonta šta on voli i tako. Dok se jednostavno insan privikne na, na neku drugu osobu u njegovoj kući. Zato kažem, prva godina je najteža godina. U prvoj godini, ma ne nikako da zaspiš, ne ti pa da, da razvod braka. Zašto? Jer je logično da će biti u početku malo trzavica. To je logično. I zato se čuvajte osobe koje tek stupe u brak, desila se neka stvarčica, o, cijelu noć se privrće, do sutra podbuhu ko bumbar, hoću razveženu. Znači, prva godina skoro pa nikako o tom i razmišljati. Može se desiti neka vanredna situacija, uvijek kažemo, izuzetci postoji. Ali prva godina braka je najteža. Zato se čuvajte u prvoj godini braka, ne daj Bože da vas emocije ponesu pa da razmišljate o razvodu braka. Ja mislim da smo otprilike ispunili 45 minuta, evo 48, pravimo pauzu od 5 do 10 minuta, možete malo protegnuti noge i za 10 minuta se vraćamo našem drugom času. Esselamu alaikum.